Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم ولوا على رجلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Ayat meniku sekawit dipun tujuake dateng khususipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika jeng nabi badhe dipun bejahi tiyang kafir telulas tahun perjuangan nabi teng Mekah nalika para umat kathah sing masuk Islam atas perjuangan dakwah nabi sekawit maratuwa Abu Bakar garwane Bu Khadijah anak angkate Sayyidina Ali momongan wis cilik terus Buddha Zaid bin Harisa dakwah pertama niku mengintuk wong papat tok untuk wong papat moro tua bojo Sayyidina Ali niku nek coranu nak dulur. karo kanjeng Nabi nak dulur. tapi dimong wit cilik ngono ku kudus sing arane anak angkat timong wit cilik nganti akhirnya dadi mantu Ali bin Abi Thalib Kanjeng Nabi bin Abdullah Abdullah kali Abi Thalib kakak beradik jadi nek cara kudus nak dulur Jadi Abu Bakar Morotuwo, Khadijah Bujo, Ali, terus ditambah Zaid bin Harisah. Kunaliko dakwah sepisanan mengtuk papat. Terus dakwah, terus. Akhirnya, sing masuk Islam, Rodo kata. Nganti telulas tahun, sahabat tambah-tambah terus. Wong kafir saya jengkel bangsane Abu Jahal. Abu Lahab pamane dhewe jengkel. Terus ngerencana pembunuhan Kanjeng Nabi badhe dipun pejai. Nalikane rencana pembunuhan sampun mateng cara carane wis luar biasa nek daleme jeneng Nabi niku nek saking Masjidil Haram nek kula mboten ngerti nah mboten salah arah ngidul ngeten nah daleme jeneng Nabi anek <clears throat> ah, salah nggih keliru ngoten mawon ora usah dipoyok ngono Wong paham pula ngoten. Ling rencanano luar biasa supaya ora ana tuntutan saka pemerintah pembunuhan dilakokake atas nama rakyat. Lha kok iso atas nama rakyat ku piye? Saben desa diwakili pemuda siji pemuda kauman menara terus kaum damaran janggalan siji-siji no. makili sak desa komplit ngepung dalam menjeng nabi ngepung dalam menjeng nabi lah kanjeng nabi pancen tasih teng dalem gawa pedang nek kanjeng nabi mios medal terus diantem bareng-bareng jadi upamane dituntut niku kangelan le nuntut mergo atas nama rakyat jadi nek di buen buene rak cukup mergo atas nama rakyat dadi carane wis bagus wong kafir dono njopo nunggu metune jeng nabi jeng nabi teng lebet kali Sayyidina Ali kayak ngomong-ngomong Ali wong oh, kanjeng nabi niku dagang Tadi eh, nabi tapi dagang lah dagangan niku amanat-amanat sangka wong akeh kingko serahno A duwite semene kingko B dikandakno karo Sayyidina Ali Lah Sayyidina Ali dawuh janabi kingko turu kamarku Sayyidina Ali nggih kendel wonten jagoan Sayyidina Ali niku tilem teng kamare jeng Nabi Lah Kanjeng Nabi nunggu dawuh nek durung ana wahyu ya ora tindak dhewe ngenteni dawuh lah kamare jeneng nabi ditilak-tiliki karo wong kafir didelok konjobo eh cih turu kok Sayyidina Ali kemulan kemulen jeneng nabi eh kanjeng nabi ku pinter ngono ku pinter Nabi ku mesti pinter. Aja insyaallah. Ya, ngeten iki diyakini ngoten lho. Dadi mangkel ngaji temenanan. Nabi ku sidik, amanat, tablek, fatona. Fatona ku pinter, limpah. Dak ono nabi bodoh dak ono. Nabi kok bodohne baru ra ono niku. Mesti pinter. Oh, Niki sono taktik dadi engko sing do nginceng-nginceng mesti diarani sing kemulan jeng nabi dadi marem jituruh tunggu Lot sekedap Jibril mandap hmm. ya. Malika mandap niku nawari jeng Nabi Ki Muhammad upamane sing do nyegat kowe nek tak tumpes piye? Ngoten Kanjeng Nabi ditawari. Wong sing ape mateni tumpes piye. Niki pamane kula jenengan mesti nggih matur nuwun. Sampan mundut sak juta napa pinten monggo mesin. Niki kira-kira lho niki kira-kira wis ngoten paman bayangke tenan. Kanjeng Nabi jawab Oh, kula kaya umat Nabi Nuh sakake. Lah pun pun kula tak sing pindah. Hmm, Hijrah. Hadirin kanjeng Nabi medal saking pintu ngajeng mboten delik mboten. Cara anu pintu gerbang. Kanjeng Nabi tampi wahyu lajeng kanjeng Nabi nyawuk lebu. Lebu niku ditawurke ning ngene sirahe wong kafir-kafir sing do nyegat niku iso ngantuk kabeh niku. Nah, Nalika nawurke lebu niku maca surat Yasin ngantos dumugi ayat fa aghsaynahum fa la yubsirun. Terus dung antuk kabeh yen Nabi liwat. aman ora ana apa-apa. Dadi le nunggu sewengi ora ana gaene. Lho nek iki namene hawas asrore Quran. Angger iku terus didhawuhno, ngateni kula sampan cathet ayat niki, ayat nomor pira, surat apa, juz pira. Dadi mangke saged sampan nggih mulang tiyang sanes. Wa idza qura'tal Qur'ana lan rikala maca Muhammad ing Qur'an Ja'alna mongko ndadekake ingsun Allah bainaka antarane seliramu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati lan antarane wong-wong kang dora percaya sapa ladzina bil akhirati kelawan dina kiamat ingsun dadekake hijaban ing aling-aling mastura kang nutupi masturon ai satiron nutupi dadi wong kafir ora ngerti hmm. dadi ayat niki temurune nalika jeneng nabi arep dipejai diterangake tengene tafsir sawi sing diwaca surat yasin dumugi fa aghsaynahum fahum la yubsiru niki terus dora katok kabeh jeneng nabi lajeng mangkat teng dalan pun dicegat Abu Bakar Siddiq Lajeng mlebet tengene guwa saur. Lah daleme jeneng Nabi kale guwa saur cedak. Niki nek dereng nate haji nggih angel. Lha nerangno nggih Guwa sur niku. Sak anane arahe Masjidil Haram nek kula naring ngetan ngidul ngoten. Cuma kula piyambak tengene Mekah niku ngetan ngidulku sing tak eling-eling ming hajar aswad hajar aswad iku nonggon pojoke Ka'bah wetan kidul nah niku kula wantun lah sebabe napa kula sengaja jam setengah enam sak durunge metune serengenge kula teng masjid tengok-tengok kepengen roh metune sengenge kondi badan itu kula sakit netepake hajar aswatku ku ngone no enti tadi buatan dikandani wong kula tenggani bareng serngenge metu lah serngenge ku mesti kawetan dan nah, terus kula ngerti ini kehajaran lan sing gua khir sur niku arahe kados ngoten nah, nah sing niku kula mboten yakin kira-kira lah Tengene tafsir sawi ayat-ayat Quran saged kangge hijab menika mboten namung khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarasan ning saged sedingah wong mukmin sing takwa saged niki keterangan tafsir sawi Oh, ngerti jamban tadi nek nerang sing Quran mau khusus jeng Nabi. Nah, keterangan tafsir sawi ngendikane wa kaunul qur'ani hijaban satira laisa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam Quran bisa jadi hijab sing nutupi mboten kangge khusus jeneng Nabi tok ballahu wali ummatihil mu'minina bihi al mukhlisin balik umum umat nabi sing mukmin sing mukhlis mukmin eh, mukmin mukhlis mukmin tenan apa ana mukmin dak tenan ana setengah mukmin wonten hmm, Terus diterangkan, kama huwa musyahadun wa mujarrabun bainal arifin iku wis dibuktekake para wali-wali niku. Hmm. Iki keterangan tafsir Sawi. Maksud kula ngaten iki dados jenengan mangke menawi ngginakake nggih ngaten niku. Keterangan tafsir Sawi. Tafsir niku dasare pengambilan saking hadis-hadis. Jadi Al-Qur'an itu kata, rahasia-rahasia bahasa Al-Qur'an. Samine nalika Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun sepuh nembe umur 120 bareng diparingi putra. Aku mual pun sepuh 120 sing teng masjid iki dereng enten sing umur 120 nu dereng enten. niku umur 120 dereng diparingi putra. Garwane umur 98 meh 100 dereng putra. Niku lek kepengin dhe putra. Niki diterangake tengene surat Ali Imran juz 3. Hunalika da'a Zakaria rabbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء iki ceritane niki kanggo wong-wong sing wis tuwa-tuwa dak durung diparingi putra niki supaya niru niki nek hasil ya maksudnya keturutan. Hmm, ya, diwalek nek maksudnya keturutan sakit hasil. Hmm. Niku nalikane Nabi Zakaria momong Bu Maryam. Bu Maryam dimong Nabi Zakaria niku sih bayi dalile tengene Quran fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siti Maryam niki wong widu anake Pak Imron sing ibu namine Hamnah. Bu Hamnah ngandhut nazar. Ini nazar tulah kama fi bakni muharrara anak kandunganku iki kula nazarke benjing khusus kangge ngrumat Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa. Nazar angen ibu Hana lanang nanti dinadarke ganggu ngerksa Masjidil Aqsa sareng lahir wedok geger namine Ibu Hanah ya Hanah geger Gusti bayi niku nazarake kangge ngreksa tengene Masjidil Aqsa. Maksud kula kula nazari niku nggih lanang. Nek eh, jebul kok wedok. Lah kene kok wedok. Mangke wedok niku mboten lanang. Ha iya kula ndek kok mulo. Walaisa zakaru kal unsa. Lanang karo wedok ora padha. Hmm. Mulane nek ana wong muni lanang karo wedok padha iku nantang Quran. Hmm. Lanang karo wedok ora padha. Qurane walaisa zakaru kal unsa. Mulane aja nekat. Ya. Hmm. Sedajan wedok tetap pisah. Joko masjid. Hmm. Nah, akhirnya Bu Maryam niku didokok nongone mihrab, mihrab ku pengimaman. Nggon pengimaman niku ana nggon tempat kamaran. Ditutup sing gawa gembok kuncine sing gawa Nabi Zakaria. Lah sebab e, Pak Imran sedo sadurunge lahire Maryam. Lah Pak Imron niku pengurus Masjidil Aqsa, ketuane. Wakile Nabi Zakaria. Lah ketuane mati kan ganti wakile. Hmm. Terus nak kono didokok nak mihrab. Sing indah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Angger Nabi Zakaria mlebet teng mihrab pengimaman, nak kono ketemu ana buah-buahan. Didelok lawange ora ana sing rusak. Kok ana buah-buahan nak jero iki sing dokok sapa? Maryam, Maryam si bayi. Hmm. Akhire Nabi Zakaria takon karo bayi kepeksa niku Qala ya Maryamu anna laki hadza Maryam kono buah-buahan ngene iki mau kondi bayi iso ngomong lah ngeten iki kagak sampan ngerti bayi kok iso ngomong sapa Maryam ngoten jis lali aku aja ngono. <laughs> Juz 3 surat Ali Imran. Qalat Huwa min indillah. Buah-buahan ini sangking ngarsani Allah. Inna Allah man yasha'u bighairi hisab. Allah sanggup. Paring rizki. Sak kersane tanpa hitungan. Ono hmm. bayi saya ngomong. Padahal Maryam wedok. iki berarti karomah Siti Maryam. dalil karomah niku teng Quran. Juz 3. Karomah niku basa Arab cara Jawane perkara sing nulayane ngadat sing dilakoni dening wong Islam lanang wedok sing ora nabi tapi termasuk wali kekasih. Nek sing lakoni nabi rasul namine mukjizat nek sing nglakoni para aulia namine karomah nek sing nglakoni sak ngisore wali wong Islam Islam sing saleh saleh namine maunah niki pun wonten tuntunan niku adalile karomah teng Quran yaitu Siti Maryam iso nekakno buah-buahan sampun tentu sing paring buah-buahan Gusti Allah pasti niku nah. Cing Nabi Zakaria pikir. Nek Gusti Allah iso nekake buah-buahan. Sing mestine metu rendengan kok iso no ketigo. Sing mestine metu ne ketigo kok metu rendengan ngono wae iso. Nek ngono Gusti Allah ya iso. Paring anak wong sing wis gabuk-gabuk kaya aku iki ya iso. Oh, ngoten iki Nabi Zakaria. Hmm. Mulane dalile hunalika da'a Zakaria. Hunalika ki isim isyarah. Di sanalah. Da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Tadi Nabi Zakaria salat nangane mihrab nggon buah-buah niku mergo kono ana petilasan sing endah. Tinggu Nabi Zakaria salat. berdoa isine doa njaluk anak jelas hunalika da'a zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka thayyibah innaka sami'ud du'a gusti kula nyuwun anak ngono gampang wae carane cara kudis mawon nyuwun anak gusti sing apik jenengan dat sing ahli nuruti innaka sami'ud du'a lindunga ana ngene panggonan sing mulya wektune waktu mustajab tengah malam diawali salat dikik dadi wong nyuwun ku ngibadah dikik dadi engko pas iya kana butu wa iya kana stain dadi sadurunge nastia nastain nak butu dikik pengabdian salat terus berdoa iki aturan Islam aturan Islam Ini praktekake karo Nabi Zakaria. Sareng pun lajeng malaikat Jibril medun. Nah, fana fanadatul malaikat wa baqa musalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin. Tengah salat. Zakaria dungamu mandi hmm, cara Jawa mawon gampang-gampangan nah, cara Jawa. Dituruti gue bakal diparingi anak jenengannya Yahya. Yahya ki mau sayidan jadi pemimpin. Nah, sayidan ini ada yang maknanya pemimpin. Niku dalile teng Quran juz 3. Mulane ora usah hewah nek allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, manane pemimpin. Nek takoni dalile kok saya teng Quran juz 3 ngoten kepenak. Dadi kau orang Islam orang tukaran. Wa sayyidana sayyidina Muhammad. Wis dibedak dening Gusti Allah wa hasuran. Ya Yahya ki bakale ora rapi, wa hasuran. Niku tenan. Dadi sampeyan dibedheki nabi sing matine jejoko sapa? Nabi Yahya. Dalile wa hasuran. Hmm, Benar. Hasuran maknane ora tahu kumpul wong pidok. hasuran. Jadi hmm, nah, Nabi sing mati Joko, ono ono. Kiai ulama gede sing mati Joko, ono ono. Siapa? Imam Nawawi umur petang puluh walu sedo durung rapi durung. Lawang saiki Joko mati, ono. Oh, sak lah gumon, ya ono. Joko mati. Oh, aku, oh ya, ono ya. Joko wis tuwa mati iso. Nabi ya ana, kiai ya ana. Niki makke sak kepenak. Akhire lajeng Nabi Zarakaria hasil. Ah, angel niki nek sing ana wong sing angel ning rabi danake kok rak ndonga niki niru Nabi Zakaria nek bengi tahajud. nyuwun kalih Gusti Allah Rabbi habli millatun gadzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a diwaca bolak-balik hmm. nah, hasil berarti dituruti hmm, ana ana ne ayat sing kanggo mbut gawe ana ana hmm, Quran iku cukup ya. ayat sing kanggo nyambut gawe niku sing di warung-warung ya toko-toko gede kok ora payu-payu diwacana ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarin zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Surat Ibrahim juz telulas ayat telung puluh pitu ayat telung puluh pitu ditekan ini ayat telung puluh pitu surat Ibrahim juz telulas Iki dungane Nabi Ibrahim nalika nyuwun rizki. Nah, ini diwaca ping telung atas telulas. Oh, nganti ra keturutan ya sobek ngono nekat iki lho wong pancen hikmahe ngono ku piye ya nek sing kaya surat yasin mau kanggo hijab sing mau rabi alwi kanggo jaluk anak iki gede jaluk rezeki bareng jaluk rezeki nah ditambah iki mau ayate nggih surat Ibrahim juz 13 ayat telung puluh pitu nek wis ana donga lina Quran wulangane Allah ring Nabi paling top nika ora ndonga gawe gawe dhewe ora jan paling top nah, terus ditambah nek esuk maca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping Hmm. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping Niki surat asy Surat Asy-Syura juz selawe ayat 19. Ayat 19. Hmm. Nah, jawaban karek nyuwun lho. Nah, niki hikmah Quran pirang-pirang rahasia. Sono akeh Quran. Jadi kula sampun matur. Donga sing paling top yaiku donga wulangane Allah ring nabine sing disebut no Quran. Donga paling top. Eh. Nanti ya sing ulangane jeng nabi, ulangane nabi-nabi. Ana donga gawe dhewe. Ana donga dhewe. Wis nggawa bangkelan, ya Allah Gusti. mangke dugi pasar mugi-mugi bakul royokan. Wah, niki nama dungo gak dewi, kenging kenging. Nah, no no sing orang dung, buatin kenging. Oh kaya no, sama nanti dungo lah sering gak dewi. Ya Allah kusti mukungku laris, untung kada. Nanti kenapa? Buatin ngata niku, niku nabi buatin nanti tentang Quran. Laris ling untung kata, buatin nanti kenging kenging. Buatin nanti yang dungo dodolan apa ya Allah Gusti muga-muga jembrot mboten enten eh, niku coba wong stres niku hmm, dadi ndonga gawe dhewe kenging ampun mboten kenging lucu eh bangke dadi kepenak ngeten lho carane ta Jadi hmm, nong ane Quran ku ono hawas hawase Quran. Kanggo ngerekso rumah tangga. supaya ora diganggu pengganggu pembangku malam supaya ora diganggu maca hasbunallah wa ni'mal wakil niki teng Quran surat Ali Imran juz sekawan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil diwaca ming hasbunallah wa ni'mal wakil ora usah diterusno ora usah ni'mal maula wa ni'man nasir ora usah mereka ayate mandeke ngono tok hasbunallah wa ni'mal wakil lima caping petang atus seket apa sebabnya sebab rahasia hasbunallah wa ni'mal hakim wa abjadi niku ana 450 hmm. kanggo ngreksa rumah tangga wonten sedaya niku <laughs> aku eling dek cilik ngono kumpul santri-santri iku anu kadang Quran dingu mahabbah bareng masyaallah <laughs> ya wong ora kek butuh sih <laughs> ana dalile ketunan ku ya ana niku dalile ketunan supaya wong dur tertarik ngono niku falam maraainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna khasha lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim kadone dinggo dadi wong mati kaya nabi yusuf ngono <laughs> ana oh, no, eh, tak aku anggere apal aku dak lali kok hmm. Oh, dalile sarungan barang ngono dalile sarungan <laughs> santri-santri sing nakal-nakal niku oh, sarungan iso kuwatok ape iku maca qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim ketune dipuasa iki nek jenom nek wong tuwa udah usah ngono-ngono nan apa wis tuwa wis 70 punjul leren ngono kok ora nguman-ngumani sing nom lho sing wis tuwa-tuwa kok aja mikir bangsa sing brai-brai ora usah mikir mati lho. Hmm, mereka iku pasti nih, wong tua putih kabeh. Masya Allah, berani ini nani melaku melaku alun-alun senam senam ya Allah senam asing ah, nom lah kan izin kape yang buat ganteng dia itu buat dewi kan angono <laughs> ah, kena sing mimpin ya iku sing tuwa ora usah melu senam no alun-alun ya senam no kamar ngono wae <laughs> ya ora nguman-ngumani sing nom ngoten lho ya nek kepengin senam wis kadung tuwa umrah ono umrah dadi engko ngono sai iku sai 750 meter ping 7 dadi 3 kilo punjul niku nah niku umroh sing wis tua-tua niku umroh mon ya ora ndedet ya oh, ndonga niki ndonga <laughs> golek duit ndonga hmm. niki lah iki ci akeh ngono ku akeh tapi tak tutup semene engko ndak dak barbar. Hmm. Wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ala qulubi ngatasi pira-pira atine kufar Mekah akinatan Eng pira-pira tutup Jadi atine wong kafir ku pancen ditutup dening Allah. Ngene iki tutup-tutup maknawi. Tutup maknawi niku ora iso dingeti mripat. Ditutup maknawi. Dadi wong kafir dipandan-pandane kok ora ngandel, wis ana tutupe. Angatene ah, iki ndung kula jenengan ngrayang awak alhamdulillah. Aku ngrungokno pengajian iki sebobol. bobol atiku iso terobos bungah aku hmm, niki kedana nek wis diterangake ora iso masuk jenengane ketutupan ketutupan ayyaf qahu ing yangking saking yen memahami sapa wong kafir hu ing Quran dadi Quran diwaca bola balik ora paham ra genah ngono wa fi adani lan dadake ingsun Allah ing dalam pira-pira kuping ya wong kafir waqron ing sumpel sumpel iki ya rak sumpel sumpel katak mboten sumpel maknawi ning arane barang sing rak katak kok maknawi ya kena takdiri ya kena ya dadi sumpel dadi ngrungokno nasihat wapi ra kakak iki ora nrobos wonten pancen niku wis ora mlebu babar pisan diterangake maneh wa iza nalikane, nyebut-nyebut sira Muhammad rabbaka ing pangeranmu fil qur'ani kang ana ing dalam qur'an wahdahu khalis wiji Allah kowe nuju zikir nyebut qur'an maca qur'an dhewean iku walau mongko padha mlengo mlengos sapa wong kafir ala adbari ngatasé pira-pira mburine wong kafir nufuran hale melayu Kanjeng Nabi maca Quran. Ngene iki wong kafir merdingi silit mbih mlayu. Hmm. Ya. Mlayu mbih bokonge di egal-egal no, silit lho, silit lho. Lho ngono ku lah apa to? Kene iki maca-maca dhewe ngono lho. Iki diterangno Kanjeng Nabi maca-maca dhewe wahdahu khali jeni jenan maca. Lha kono krungu kok merdingi silit. Hmm, lucu ra. Jenenge ora aturan. Lah iku lakune wong kafir kaya ngene iku. Kanjeng Nabi nggih sabar, ora apa-apa diblethingi silit. Sampeyan upamane menange jeng Nabi ngadepi wong kafir sampean ngamukan mesti yo, ngamukan. Saestu ngamukan. Lah sahabat anggar arep ngamuk arep balas dak pareng, ora oh, ora ora usah. Ngono iku 13 tahun. Ya. telulas tahun nganti diusir ke Mekah hijrah ke Madinah setahun ke Madinah jadi parani terus ana izin perang tahun kedua jadi Nabi wis ngalah telulas tahun wis pindah teng Madinah omah dimpek pekarangan dimpek kok tesih mboten asal bales niki njing napa sahabat 14 tahun hmm. terus kedap temurun ayat izin perang wis bales-bales so oh, bunga ini niku mulane dengan Al-Qur'an walladzina ma'ahu asyidda alal kufar keras-keras sahabat badane dijini perang waras oh. tapi badane 14 tahun hmm. niki hmm. ngene iki aja diterapke nang Indonesia ora iso nah nahnu a'lamu bima yastami'una bihi utawi ingsun Allah a'lamu kumudane ni Allah bima kelan barang yastami unakang kodong ngrungok ngrungok ake sapa wong kafir bi kelawan ma Ili yastami unalikane podong ngrungok ake wong kafir ilaika marang siro Muhammad kadang ono wong kafir sengaja Mbone Muhammad dakwah ayo dadi tekani, tekani. Hmm. Tekani bareng-bareng di ngrungokno. Tapi ngaco. Ora ngrungokno, ndung ngrungokno ten anteng mboten bisa bisik karo kancane karo ngomong bisa bisik dadi sing kan nabi so ewoh no bingung dene maca Quran kono bisa bisik dhewe le bisa bisik ngaco hmm. di keterangane wa idhum najwa nalikane utai wong kafir najwa ku do bisa bisik bisa bisik ku nek cara Jawa kudus gremang gremeng bahasa kudus gremang-gremeng ngomong-ngomong. Wis ngono nguneni idzaquludzalimuna nalikane do ngucap sapa wong sing zalim-zalim, kula nek manani zalim iku wong sing nakalan. Dalem berbisik ku ucapane ngene. Intat tabiuna ora anut sira kabeh illa rajulan maskuro kajaba wong sing kesihir. wala wong gendeng mbok urungokno tinggal ngono. grombol dikek nang ngarep ngono aturane cek grumang grombol wong bendeng mbok kan rong ngono ayo eh, metu metu bro dadi mangkel ngoten lho niki namene ngaco dadi tekane iku sajane kok semangat ngono barang pidato wong wakene ini mantep-mantep pidato brodol hu dadi iso mangkel nang wong geblek gendenge mbok rungokno lha apa ta ngono kabeh kemuni ngono Nuku nggo sampean menangi rak plinteng, plinteng <laughs> kabeh wae. Meniki wah, mangkel. Lha niku diterangke ten Quran carane jeneng Nabi dakwah diganggu terus. Ya. Wong ora reti Jawa-jawane ku anggar meni gendang, gendeng ngono, disihir, diwan macam-macam lemoni. Mulane Gusti Allah dawuh, "Unzur sawangan Muhammad." Wes pikiran kono, kaifal darabu kaya apa darabu do gawe-gawe wong kafir laka marang sira Muhammad al-amsala ing perumpamaan sing macem-macem ana sing arane kuwe kena sihir ana sing kuwe iku wong gendeng kuwe iku tukang dukun badhe Fadlu mongko dosa sasar sapa wong kafir fala una mongko ora mampu sapa wong kafir sabilan ing golek dalan pitu duwe Allah. Istilah kualat ngaran ngarane jeneng Nabi tukang sihir, dukun, tukang ramal, macem kualat. Hmm, iya. Dikualat ku ana. Nah. Waqalu. Ki lucune maneh. Waqalu ngunen-unene. Mergo Kanjeng Nabi pas narangake, wong urip nang donya, iki bakale ana lanjutane urip nang akhirat, ana lanjutane. Laku nang donya dikoreksi nang akhirat. Sing apik swarga, elek neraka, terang nang ngono. Ngono ku do ngomong, Waqalu do ngucap sapa wong kafir Mekah sing rak percaya anane Ba'as. Ora ngandel kok kono kiamat barang kule muni ngene. Aidza kunna idzoman apa to nalikane ana kita iku dadi balung, wis dadi balung kelataan warufatan lan ajur mumur. aina apa to sakne kita lama usuna sayek iku bakal ditangekake kita khalqan jadidang rupake makhluk sing anyar opo iso coba pikir iki ngomong-ngomong gremang-gremang karo kancane wis dadi balung kelataan wis ajur ngene iki dadekno neh apa iso sing siji meneh ora iso ora ngono ora iso nah, ono sing nyeleket wong kafir janjiku janji kok balung nak sampah terus moro ring ngarep ngasane jeneng nabi Muhammad kowe balung wis tak remek ngene kok apa iso urip nek sing uripna sapa Kanjeng Nabi le jawab kul yuhyihi allazi ansha'aha awwala marrah Sing uripna ya zat sing gawe sadurunge ana balung iku tanpa ana balunge iso maneh ana balunge iso nah. Iki sampean yang melajari ketoro gendenge. Saiki ini sampean pikir, kentengku sangka lempung. Kenteng botokku ku lempung. Apa botok kenteng ini sudah di lempung ini kau sudah di kenteng mana? Ini kalau mau nerawang gendengnya tidak ono. Apa oh, pancen kenteng ku sangka lempung. Pak tadi lempung gak enak kan iso. Anak ini ya iku. Kenteng sangka lempung. ketemu dadi cau ngono ya iku masa cau iso dadi kenteng ngono ya rada pantes kita roh gendengnya ini orang kafir gendeng mulanya nunggu urusan keyakinan nomor siji paling geblek orang kafir paling geblek ini urusan buat gaya untuk soal akidah geblek nomor siji orang kafir hmm. Bolane kanjeng Nabi le jawab, diwulang Gusti Allah, kul dawa Muhammad kuno ana sira hijaratan iku dadi watu oh jadi ahadi dan atau wesi wis ci kandani Muhammad kon dadi watu nek e. dadi wesi kan Allah sanggup masang nyawa sakit kula kemutan ceritane Bani Israel nganti nak Quran juz 12 ya amanu la takunu kalladzina adzau Musa fa Allah mimma qalu wa kana Allah inda wa kana inda Allah wajiha Hei wa mukmin aja niru-niru Bani Israel sing donga padha nglarakno atine Nabi Musa akhirnya Nabi Musa bebas sangka dakwaan wa kana indallahi wajiha Ancen Nabi Musa termasuk wong pangkat di sisi Allah wong wong dhuwur pangkate lan iki ana cerita Nabi Musa Nabi Harun niku nek pipis utawi eek nok kali niku mboten purun bareng-bareng karo Bani Israil. Biasane bendina Bani Israil lanang weda iku nek pipis nok kali, udah padha udu adun padha adus ngono. Serem. Wah. Ngene iki nek sing nom-nom ya, sing tuwa-tuwa aja malam serem ora iso, ora iso. Ya, sing wong tuwa ora sampe melu-melu. sing pemuda-muda mesti serem lanang wedok udo lah nabi Musa ora kersa ngono kok nang Bani Israil sing nakalan ngomong karo kancane ke ngerti apa Nabi Musa le rawani udo bareng wong akeh. Dungkrungo kowe. Durung le. Anune gedhe. Piye? Kondor. Penciraan, penciraan ini. Nabi Musa diarani kondor. lah sambung menyambung angger wong muni nek keprabung sanu kondor kondor ngono iku ben selesai Nabi Musa nangis Nabi Musa nyuwun dateng Allah ya Allah kusi. Mugi-mugi dalam panjenengan selametake saking dakwaan kondor ngono. Ha iki kelirune le nak Ayat dibelehna Gusti Allah. siji Nabi Musa siram piyambakan sandangane rasukane dekek selo tokok watu rampung kodil haja Nabi Musa badhe mundut rasukan ketemu watu mau urip Nah, watu iso urip. Iki watune Nabi Musa. Metu sikile papat ana nyawane mlayu. Watu mlayu. Lha niku modele watune le mlayu niku ring ngene wong-wong sing ngarani Nabi Musa kondor. Mergo Nabi Musa le ndonga, ya Allah Gusti, mugi-mugi kula bebas saking dakwaan kondor. Kan kudu wong ngerti. Gusti Allah nuruti, Gusti Allah nuruti. Mulane sampean nek ndonga sing ati-ati. <laughs> Nabi Musa melayu terus dingeti wong pirang-pirang eh ora kondor eh ora kondor. E. Nanti ana sing ngurungkel konangan niku melayu nututi. Nututi Nabi Musa ming delok eh ora kondor eh ngono. Iki masyaallah. Lah niku medune matu mandeke watu no alun-alun oh rame iki atus wong-wong ngene eh ora kondor kancaku nakal-nakal ora kondor atus bebas tenan niki tengene Quran fabar raahullahu mimma qalu bebas saking dawaan tapi wis konangan wong akeh Ah, untung janengan, dereng konangan wong akeh. <laughs> Niki mbok sampean nang konangan wong akeh, masyaallah Niki Nabi Musa. Ah, niki ah, wonten hubungan qul kunu hijaratan Aw hadida legane ngaki wis kowe dadi watu dadi wesi Allah sanggup pasang nyawa kanjeng nabi kan dawuh ngoten niku semakala Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه صلاة تعدل الصلوات المسلمين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين